خب، بسم الله الرحمن الرحیم بحث بود در رابطه با دلالت لفظ بر معنا گفتیم دلالت لفظ بر معنا به اعتبار واضح بودن دلالت بر معناش یا مخفی بودنش بر دو قسم بود واضح و دلالت و غیر واضح و دلالت واضح و دلالت خودش بر چهار نبود بود ظاهر و نص و مفسر و محکم ولی یه, بح... یه قسمتی فکر کنم مونده بود از بحث قبلی اه، شماره 175 مراتب واضح الدلاله که کاش اینو جز درس قبلی میخوندیم خب این واضح الدلاله اربعه انواع الظاهر النص المفسر المحكم فاقواها في وضوح الدلاله المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر ويظهر اثر هذه هذا التفاوت عند التعارض میگه واضح و دلاله بر چهار نو بود ظاهر و نص و مفسر و محکم کدوم یکیش از بقیه قوی تر بود از آخر به اول محکم از همه قوی تر بود در وضوح دلالتش بعدش مفسر بود بعدش نص و بعدش ظاهر خب این اثر این تفاوت کجا ظاهر میشه در بحث تعارض در بحث چی تعارض زمان در با هم در تعارض باشه دو نص محکم ارجح است بر مفسر مفسر بر نص و نص بر ظاهر اگر یه نصی محکم باشد بر معناش و دیگری ظاهر و این دوتا با هم در تعارض باشن کدومی که برتری دارد محکم بله خب امروز میرسیم به غیر واضح دلاله اونی که واضح دلاله نیست غیر واضح الدلاله هست هو لفظ الذي لا يدل على المراد منه بنفسه بل يتوقف ذلك على امر خارجی میگه غیر واضح الدلاله اون لفظی است که بر مرادش به نفسی دلالت نمیکنه به نفسی بر اون مراد و منظورش دلالت نمی کند بلکه متوقف است بر یک امری خارجی متوقف است بر یک امری چه؟ و هو فی الخفای على مراتب و در مخفی بودن مرتبه داره رتبه ها داره مثل همون واضح الدلاله اعلاها المتشابه مخفی شون متشابهه بالاترین درجه خفاشون کی کدومیه که میگن این متشابهات نه شنیدید دیگه متشابهاتو میگن این از متشابهاته یعنی اصلا دانسته نمیشه جوری مخفیست معنا مراد که اصلا دانسته مثلا برخی میگن که الف لام این حروف مقطعات جزو متشابهاتن جزو چند یعنی مراد از اینا دانسته نمیشه و اقل منه خفان المجمل بعد از متشابه مجمل ثم المشکل ثم الخفی سپس مشکل سپس خفی و نتکلم ما یری عن کل واحدت على خب در رابطه با هر یکی از اینا جداگانه سخن خواهیم گفت ابتدا شروع میکنه 176 از الخفی یعنی اونی که در غیر واضح و دلالت ها کمترین درجه خفا رو داره بالاترینشون همون متشابه بود بالاترین چی بود؟ متشابه بعدش مجمل بعدش مشکل بعدش خفی در توضیح از کجا شروع کرده؟ از اونی که خفاش کمتره الخفي هو لفظ دلالت على معناه ظاهرة الا ان في انطباق معناه على بعض افراده خفاء يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالة هذا الخفاء بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد خب دقت کنید میگه خفی اون لفظی است که دلالت بر معناش ظاهره دلالت بر معنای خودش چیه ظاهره منتها در منطبق بودن معنا بر بعضی از افرادش خفا وجود داره یعنی در زیر مجموعهش زیر در شامل بودنش بر بعضی از زیر مجموعه خفا وجود داره که آیا این شامل اون لفظ میشه یا شاملش نمیشه در انتباق خود توضیحش میده اینو حل میشه میگه نیاز داره به نظر و تأمل برای از بین بردن این خفا نسبت به بعضی از افرادش نسبت به بعضی از افراد اون کلمه مثاله مثال براش میاره لفظ القاتل في الحديث الشريف لا يرث القاتل فهو لفظ عام يشمل بظاهره القاتل عمدا وخطأ ودلالته على القاتل عمدا ظاهرة ولكن في, في انطباق معناه على القاتل خطأ شيئا من الخفاء سببه وصف القتل بالخطأ والخطأ عادة يختلف عن الأمر في استحقاق العقوبة فهل يساويه هنا في الحرمان من الإرث أم لا ذهب بعض الفقهاء إلى مساواته في العقوبة فيكون لفظ القاتل متناولا للقاتل خطأ كتناوله للقاتل عمدا فيحرم فيحرم كلاهما من الميراث فيحرم فيحرم كلاهما من الميراث بله مثالش میگه لفظ قاتل هست در این حدیث شریف که میفرماید قاتل ارث نمیبرد میگه اینجا لفظ قاتل خفی هست چرا؟ نسبت به بعضی از افرادش میگه این لفظ لفظی عام هست شامل میشه به ظاهر خود هم قاتل عمدی رو هم قاتل خطایی رو بله دلالت کردن لفظ قاتل بر قاتل عمدی میگه ظاهره اما در انتباق این معنا در انتباق مع... در انتباق معنای قاتل بر قاتل خطایی درش خفا وجود داره سببش هم این هست که اونجا قتل وصف به خطاست قتل قتل چه هست؟ خطایی هست و خطا هم معمولا فرق داره از عمدی بودن در مستحق بودن عقوبت خطا فرق دارد از عمدی بودن در مستحق شدن عقوبت میگه آیا قتل خطا در محروم بودن از ارث مساوی با قتل عمد هست یا نه آه؟ اینجا که حدیث گفته قاتل ارث نمیبرد آیا همانطور که شامل قاتل عمدیه شامل قتل خطایی هم می شود یا نمی شود اینو میخواد جواب بده میگه بعضی از فقها گفتند که بله در عقوبت با اینا برابرند زیرا لفظ قاتل هم شامل قتل خطای همانطور که شامل قتل عمد هم هست در نتیجه هر دوتا محروم هستند از میراث این نظره بعضی از فقه هاست بعضی دیگر از ها گفتند که لفظ قاتل شامل قاتل خطایی نمیشه اونی که از روی خطا قتل کرده شامل اون نمیشه چرا؟ به خاطر که این قاتل اون قصد بدو نداشته اون قصد بد قتلو نداشتیم در نتیجه مستحق عقوبت کامل که همون قصاصه نمیشه ها همچنین مستحق عقوبت قاصر موقعی که مستحق عقوبت کامل که قصاصه نمیشه همچنین مستحق عقوبت قاصر که همون محروم شدن از ارسه باز هم نمیشود پس این مثالی برای خفی بود میگه در معناش ظاهر معناش منتها در انتباق بعضی از اون افراد درش چی وجود داره؟ خفا وجود داره مثلا اینجا در منطبق بودن بر قتل خطا خفا وجود داره چی وجود داره؟ بله مثال دیگر میاره میگه او ایزن لفظ السارق فهو لفظ يتناول بظاهره جميع افراده ولكن هو خفي المعنى بالنسبة الى الطرار والنباشی لأن انطباق معناه عليهما لا يفهم من نفس اللفظ بل يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالة هذا الغموض بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد مثال ديگر لفظ سارق لفظ چه؟ میگه لفظی است که به ظاهرش شامل تمام افراد دزد میشه اما معناش به نسبت ترار و نباش آه، خفی هست کیسه, برو آه، قبر اونی که قبر رو باز میکنه و کفندوس آه نباش میگه زیرا انتباق معنای سارق بر ترار نباش از خود لفظ فهمیده نمیشه محتاج نظر و تعمل هست تا این پیچیدگی و پوشیدگی از این افرادش بیرون بیاد پس اینو هم دلالت لف... دلالت سارق بر اه، ترار و نباش خفی هست چه هست؟ که آیا دست اونا هم قطع میشه مثل سارق یا قطع نمیشه وهكذا الحال في كل لفظ ظاهر الدلالة على معناه مع خفاء في انطباق هذا المعنى على بعض أفراده فهو خفي بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد فإما أن ينطبق عليه بعد التأمل والنظر فيسري إليه فإما أن ينطبق عليه بعض التأمل والنظر فيسري إليه حكمه وإما أن لا ينطبق عليه معناه فلا يجري عليه حكمه بقى هم تنين هست حال در هر لفظي که معناش ظاهر باشه دلالتش لفظ بر معناش ظاهر باشه منتها در انتباقش بر بعضی از افرادش چه هست؟ پوشیده باشه هر لفظی که دلالتش بر معناش واضح باشه ظاهر باشه منتها در انتباق بر بعضی از افرادش بر بعضی از افرادش چی باشه؟ پوشیده باشه چونین است همچنین لفظی نسبت به بعضی از افراد خفی هست یا اینکه بعد از نظر و بررسی منطبق میشه بر اون یا منطبق نمیشه اگر منطبق بود که خب حکمشو میگیره و اگر نبود دیگه حکمشو اگر به عنوان مثال لفظ قاتل بر قاتل خطایی منطبق شد پس حکمش رو میگیره اگر نشد حکمش رو نمیگیرد همچنین دوست اگر اونی که با زیرکی میاد کیسه رو میزنه کیسه بره اگر حکم برش منطبق شد اگر از افراد سارق قرار گرفت حکم دوز برش میاد و اگر نه حکم دوز سرش نمیاد پس خفی رو توضیح داد حکم الخفی 177 وجوب النظر والتأمل في العارض الذي اوجب الخفاء في انتباق اللفظ على بعض أفراده وقد يتفق الفقهاء في نتیجه تأملهم ونظرهم ونظرهم وقد نظرهم یختلفون میگه واجب است نظر کردن و تأمل کردن در اون آرزی که سبب خفا شده است در منطبق شدن لفظ بر بعضی از افرادش گاهی موقع میبینی که نتیجه فقها گاهی موقع میبینی که فقها در تأمل کردن و نظرشون به یک نتیجه میرسن و گاهی نتیجهشون چی میشه؟ بله مثلا گاهی موقع میبینی که فقها میگن بله ترار شامل دوست مثلا میشه گاهی موقع به این نتیجه میرسن که نمیرسه گاهی موقع به این بعضی میگن که منطبق است و گاهی دیگه میگن منطبق بعضی برخی دیگر میگن که نیست بله به این شکل خب مسلم دیگه در بحث خفی اخ اختلافات کلا مذهبی خیلی ها به سببش همین چیزهای اصولی هم. المشکل المشکل 178 نوع بعدی چه هست مشکل هست هو اسم لكلام او لفظ يحتمل المعاني المتعدده ويكون المراد واحدا منها لكنه قد دخل في اشكاله وهي تلك المعاني المتعدده فاختفى بسبب هذا الدخول على السامع وصار محتاجا إلى الطلب والتأمل ليتميز عن أشكاله وأمثاله فسبب الخفاء في المشكل نفذ لفظه وصيغته فهو لا يدل بصيغته على المراد منه بل لابد من قرينة خارجية تبين المراد منه وهذا بخلاف الخفي فإن خفاءه ليس من نفس اللفظ وإنما من الاشتباه في, في, في انطباق معناه على بعض الأفراد لعوامل خارجة عن اللفظ دي قد باشید مشکل کدوم است خفی رو توضیح خفي خودش معنش واضح بود ولی در منطبق شدن بر بعضی از افراد درش چی بود پوشیدگی پیچیدگی بود خفا بود پوشیدگی بود مشکل نه میگه مشکل اسم هست برای اون کلام یا لفظی است که معانی متعددی رو محتمل است یعنی معانی متعددی رو میشه روش کار کرد حمل کرد ولی مراد از اون فقط یکی از اون معانی است مراد فقط میشه حملش کرد بر معانی متعدد که مراد یکی هست و داخل شده است در اشکال و همانندهاش که همون معانی متعدد هستند و به این سبب معناش بر سامع پوشیده شده است و نیاز به طلب کردن و تعمل دارد تا مشخص بشه از همانندهاش و از امثالش تا اونی که از اون تا معانی حقیقیش از معانی دیگرش چه بشه؟ بله میگه پس سبب مخفی بودن در مشکل سبب پوشیدگی در مشکل خود لفظ هست خود سیغه هست خود چه هست؟ چون میشه حملش کرد بر معانی متعدد میگه با سیغهش دلالت بر مرادش نمیکنه بلکه به یک قرینه خارجی بیاد و بگه که مراد اون یکیه که بگه مراد اون یکی هست برخلاف خفی برخلاف نوع اول در خفی خفا در خود لفظ نبود بلکه خفاش در انتباق معنا بر بعضی از افرادش بود زیر مجموعهش بود به خاطر عوامل خارج عواملی که خارج از لفظ بودند خارج از چی بودند خب ومن أمثلة المشكل مثال میاره اللفظ المشترك لفظ مشترك جز مشكلات از نوع مشكله از نوع چیه فانه موضوع في اللغه لاكثر من معنى میگه لفظ مشترک در لغت بر بیش از یک معنا وضع شده فلا يدل بنفسه على معنى معين بنفسه بر یک معنای معینی دلالت نمی کند وإنما الذي يحدد المعنى المراد منه هو وجود القرائن الخارجية و اونی که مراد رو از مشترك مشخص میکنه قرينة هاي خارجی هستند قرينة هاي چه هستند؟ خارجی هستند كلفظ لفظ القرآن مانند لفظ عين که قبلا خوندیم ها آه، هم برای چشم واز شده بود هم برای چشمه واز شده بود و معانی دیگر یا لفظ قر که هم برای پاکی واز شده هم برای حیث ها آه؟ تلفظ القرء فهو موضوع للطهر والحیز که برای طهر و حیز پاکی و حیز وضع شده و القرائن هی التي تعین المراد من و اون قرائن هستند که مراد ازش مشخص میکنند پس مشکل اونی هست که معانی متعدد داره میشه حمل بر معانی متعددش کرد و منظور از اون فقط یکیه و منظور از اون فقط چیه؟ حكم مشكلة هسد السادو له هو البحث والنظر في القرائن والدلائل الدالة على المعنى المراد من اللفظ المشكل والعمل بما يؤدي إليه البحث والنظر میگه حکم مشکل این است که باید بحث و باید بحث بشه بررسی بشه مورد نظر قرار بگیرد در قرائن و دلایلی که دلالت بر اون معنای مراد ازش میکنند در اون قرائن و دلایلی که دلالت بر معنای مراد میکنن باید بحث و نظر بشود از لفظ مشکل و به آنچه که و به اون نتیجه که به سبب بحث و نظر به اون نتیجه رسیده میشه باید عمل بشه و عمل کردن به نتیجهی که از بحث و نظر به اون نتیجه رسیده شده است پس عمل کردن به نتیجه بحث و نظر عمل کردن به نتیجه بحث و نظر 180 المجمل ما خفی رو خوندیم المشکل خوندیم بحث بعدی 180 مجمل هست فهو لفظ خفی المراد خفي المراد منه بحيث لا يدرك الا ببيان من المتكلم به مجمل دیگه کدومی که ساده تره إذ لا قرينة تدل على معناه الذي قصده المتكلم فسبب الخفاء في المجل لفظي لا عارضي كلفظ هلو وكلفظ الحج والصلاة والزكاة ولهذا بينت السنة النبوية المعاني الشرعية المرادة من هذه الألفاظ ولولا بيان الشارع لما أمكن معرفة المعنى الشرعي الذي أراده الشارع من هذه الألفاظ لما أمكن معرفة المعنى الشرعي الذي أراده الشارع من هذه الألفاظ مجمل میگه اون لفظی است که مراد از اون پوشیده است بگونه ای که درک نمی شود دانسته نمی شود مگر با بیان کردن از جانب خود متکلم آه؟ مجمل اون لفظی است که مراد از اون پوشیده است مگر این که متکلم بیاد اون منظورش رو چکار کنه بیانش کنه زیرا قرینه ای نیست که دلالت بر معناش بکند اون معنایی که قصد متکلم بوده است پس در نتیجه خفایی که در مجمل وجود داره لفظی هست چه هست؟ لفظی هست نه مانند لفظ حلو خلق الانسانو آ. یا مانند لفظ حج یا مانند لفظ سلات یا مانند لفظ از اینا میگه مجمل هستند اینا منظور از سلات دانسته نمیشه مگر اینکه خود شاره بیاد اون چکار بکنه منظورش رو آقا سلات اینه که شما الله اکبر بکنی وضو داشته باشی فلان بکنی ها الى آخر میگه به این خاطر سنت نبوی اومده است معانی شرعی رو که منظور از این الفاظ بودند بیان کردند معانی شرعی رو که مراد از این الفاظ بودند بیان کردند و اگر چنانچه بیان شارع نمی بود ممکن نبود شناخت معنای شرعی که شارع از این الفاظ داشته است پس خفی تمام شد مشکل تمام شد مجمل تمام شد حکم مجمل چه است آیا بر مجمل عمل بشه توضیحش میده میگه حکم المجمل 181 التوقف في تعيين المراد منه فلا يجوز العمل به الا اذا ورد من الشارع ما يزيل اجماله ويكشف معناه فاذا كان البيان وافيا قطعيا صار المجمل من المفسر كالبيان الذي صدر عنه صلى الله عليه وسلم للصلاة ونحوها وإن لم يكن البيان بهذه الكيفية صار المجمل من المشكل فيحتاج إلى نظر وتأمل لإزالة إشكاله ومعرفة المقصود منه ومثاله الربا میگه حکم مجمل این است که توقف باید کرد در تعیین کردن مراد از مجمل توقف جایز نیست عمل کردن به مجمل مگر زمانی که وارد بشه از جانب شارع آنچه که اون اجمالش رو از بین ببره و معناش رو ظاهر بکنه پس زمانی که بیان اون مجمل کامل گشت اون موقع مجمل از مفسر میگرده دیگه بهش نمیگن مجمل دیگه بهش میگن چی؟ بلکه چون دیگه کامل چی شده؟ بیان شده حل شده مانند اون بیانی که صادر شده است از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه برای نماز و امثال دیگر اما اگر بیان به این کیفیت نبود یعنی کامل نبود اون موقع مجمل دیگه جزو مشکل میگردد جزو چی میگردد؟ بله معانی متعدی داره داره دیگه نه؟ بله که نیاز به نظر و تعمل داره برای از بین بردن اشکالش و شناخت مقصد از آن و مثالش میفرماید بحث چه هست ربا هست فقط یکی دیگه مونده شماره 182 که بعد از این دیگه بحث تموم میشه المتشابه هو اللفظ الذي خفي المراد منه فلا تدل بصيغته على المراد منه ولا سبيل إلى إدراكه إذ لا توجد قرينة تزيل هذا الخفاء واستأثر الشارع بعلمه میگه متشابه لفظی است که مراد از اون پوشیده هست با سیغش دلالت بر مرادش نمی کند و راهی هم بر درک آن وجود ندارد زیرا قرینه ای که این خفا رو از بین ببرد وجود ندارد و علمش در نزد شارع هست و علمش در نزد کی هست؟ پروردگاره و مثاله الحروف المقطعه في اوائل الصور مثل قاف حا میم عین سین قاف مثالش هم حروف مقطعاتی هستن که در اولهای سوره آمدن الف لام میما مانند قاف و مثال بعدی والحق ان المتشابه بالمعنى الذي اراده الاصوليون ليس من بحث الاصول وانما هو من ابحاث علم الكلام میگه حقیقت این است متشابه به اون معنایی که اصولی ها خواستن از بحث اصول نیست بلکه از بحث های علم کلام میفرمایند هست ويلاحظ هنا أن الألفاظ المتشابهة لا توجد في آيات آه، وأحكام وأحاديث الأحكام الشرعية العملية كما ثبت ذلك بالاستقراء لأن نصوص الأحكام يراد بها العمل والتطبيق لا مجرد الاعتقاد ولا يمكن العمل بها إذا كانت متشابهة یک ملاحظه خوبی بيان هم الرابطة بمتشابه در رابطه با متشابه میگه الفاظ متشابه در آیات و احادیث احکام شرعی عملی وجود ندارند آنطور که با استقرا و بررسی ثابت شده است زیرا نصوص احکام زیرا منظور از نصوص احکام عمل کردن و تطبیق کردن اونهاست نه مجرد اعتقاد داشتن به اونها و عمل کردن به اونها ممکن نیست زمانی که به شکل چی باشند متشابه باشند پس یک ملاحظه قشنگی رو گفت گفت که آیات و احادیث متشابه که مربوط به احکام عملی باشن وجود چون منظور از احکامات که باید عملی بشن تطبیقی بشن و اگر به شکل متشابه باشن که دیگه میشه بهشون عمل کرد نه با هم کافی بارک الله لکن